для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Ганна ўзяла лазовую каробку, закінула за плечы і цвёрда пайшла сцежкай к загуменнай дарозе к сваёй хаце. Так бедаваць попусту яна не будзе. Не будзе яна гараваць без віны, яна не дурная. А людзі, як хто да яе, так і яна да іх. Але сумная не будзе, не з такіх. Але ўсё ж як яна не хацела, трывога не пакідала яе. Прымушала глядзець наперад з непакоем абіраджлівай насцярожанасцю. Ужо не так проста, як дагэтуль, нялёгка і небесклапотна думалася пра тое, што вось раптам хто-небудзь сустрэнецца, як ён паглядзіць на яе, а як яна на яго. Раней пра гэта яна, Наогул не думала, а цяпер падыходзячы к дарозе за гумнамі, нават прыцішала хаду. Пачула, хтосьці едзе на кані. І зводдалек пазнала. Трэба ж так было здарыцца, ехаў на гузе Васіль. Хвалюючыся Ганна выйшла на дарогу, пачакала, пакуль ён не пад'едзе. Сустрэча з Васілём яна і чакала, і баялася. Ведала, які ж раўнівы, асабліва да яўхіма. І вось, звесіўшы босыя ногі, бялеючы адзежай, Васіль акурат ехаў да яе. Ці чуў ён? Ці не чуў ён? А калі чуў, няўжо паверыў, Няўжо ён мог поверыць. Але ж ён раўнівы, недаверлівы, Прайшла ў галаве ў Ганны неспакойная думка. Але другая адразу ж запярэчыла: « Не, не мог не павінен верыць ён другім. Ёй адной верыць ён павінен. Ну а калі ж не поверыць, Не супакоіць ён яе. А хто ж тады? Бачыла, што і ён ужо, заўважыў яе, занепакоіўся. І першы момант знянацку нават коня прыпыніў, а потым строга штурхнуў каня ў бок нагою. Панура, нягледзячы на яе, стаў набліжацца. Ганна насцярожылася. Калі Васіль пад'ехаў, Ганна раптам убачыла, што ён не збіраецца спыняць коня гаварыць нават не хоча. І тады яна ступіла наперад каню і спыніла. Васіль, як і раней, не глядзеў на яе. Маўчаў. Маўчала трохі, і яна, пакрыўджаная, абражаная. Чу, сказала яна нарэшце. Чу. Знаеш, усё значыцца. Паверыў, Ну гаворыць, дык штось є? дыму без огня не бывае отказаў василь а э, значыць было ўсё а можа не ён не пытаўся ён быў упэўнен «Так ты лепей знаеш», – сказала Ганна. «Лепей, не лепей. Другія бачылі. Сказалі. «Хто другія? Хто бачыў?» – спытала Ганна. «А не ўсё адно. Хто бачыў, той бачыў». Ганна – не знайшла што і сказаць ад крыўды ад злосці на яго грудях паліла думкі блыталіся дык что можа ўжо і не прыйдзеш сказала яна як бы нават з насмешкай а ён трохі помаўчаў ну а чаго хадзіць няхай другие цяпер ходзяць. Ён скрывіўся з крыўдай і заўважыла яна з едлівасцю. Багацейка Карчыха, сказаў Васіль. Дурань, канешне, дурны. А ўсе бедныя, дурныя. А корч? Разумны. Ён разумнейшы. У стол тысячу разоў. Ну, то-то і круцілася ля яго, сказаў Васіль. О, дакруцілася. Не твой клопат. Чуеш, не твая бяда. А мне, можа, ані гадкі, я, можа, і рада, сказала Ганна. Яна ўзрадавалася. Яна ўбачыла такі укалола Васіля, аж засоп важка ад крыўды. Вось так яму і трэба. А то гавораць, прамовіў ён нібы спрачаючыся з нікім. Можа, не па сваёй ахвоце, А можа ён сілаю? Василь хмыкнул. Силою. Не. По-доброму. По згоде ўсё было, подцвердзіла яна. І рапта мне вытрывала, сказала шчыра, з болем, з пагрозай. Но я гэтага табе не забуду. Я прыпомню. Калі-небудзь, чуеш? І яна адразу адвярнулася і пайшла з дарогі на гомнішча. Васіль не зірнуў, уткнуўшы босай нагою бок гуза і падумаў са злосцю: « Бач ты, яшчэ грозіцца. Не забуду. Пакрыўдзілася яшчэ. Сама такое вытварыла, ашчэ крыўдзіцца. Васіль не заўважыў, як конь прайшоў загуменную дарогу, як завярнуў на узболатак і ўспамінаў слова за словам яе гаворку, тое, што казаў зайчык Іван, зазірнуўшы к яму гумно. Не першы раз я то. Даўно ўжо склешчыліся, толькі што не бачыў ніхто, Шчэ як у Юрвічах сядзеў пачалося. От хітрая успаміналіся зайчыкавы развагі. І з ім круцілася і табе галаву дурыла. Думала, пэўне, як не той да к'еты. І калі згадваў гэта Васіль, сэрца пякло нешта крыўднае, нешта брыдкае, а ён жа верыў ёй верыў усяму што яна гаварыла казала паганы корч насміхалася нават а сама тым часам мецела на яго круціла з ім замуж не інакш сабіралася по-добраму па згодзе ўсё было прыйшлі яму на згадку ганніны словы і і ён аж плюнуў, і з ім з Васілём абдымалася, цалавалася, а з другім таксама па-добраму, па згодзе. І яшчэ крыўдзіцца, яшчэ грозіцца. Сучка ты сапраўдная. Сучка, нешто іншае. спутаўшы гузана коп'істаму з волатку, Васіль махнуў аброццю на каня, адагнаў яго трохі і ўжо звыклай хуткай хадой накіраваўся ў сяло, калі прыкры цвярозы одум запыніў яго. Спяшацца сёння не было куды. Спяшаўся ён другія вечары да Ганны. Ён пастаяў, падумаў, што лепш было б, каб у курані можна было і не ісці зусім. А ось застацца тут на ўзболатку, накрыцца світай і заснуць, забыць пра ўсё на свеце, забыць. Васіль панура павёў вачыма па знаёмых цёмных стрэхах. Неспадзелкі спыніў позірк на вострых абрысах дрэваў у скрай сяла. То былі чарнушкавы грушы. І ўжо не гнеў, не злосць, шкадаванне, боль ляглі знянацку на душы. Боль страты. Яна ўжо не яго. Ганна чужая. Ён страціў яе. І зараз ён адзін. зусім адзін. Ну і няхай, як бы запярэчыў ён сабе і свайму шкадаванню. Я б чым бедаваць, хто яна мне такая ну пагуляў пастаяў каля плота і ўсё мало з кім пастаяць можна Ха. а девак у сяле вунь колькі Усё адно ніякага толку не было пад таго стаяння. Не пара яна мне ўсё адно. Толькі дабра таго, што краса. А хіба з той красы? Ці жыць будзеш? Ці ты пабагацееш? А я б чым гараваць? А захачу? Заўтра хоць з верай пракопавай загуляю. Не, ось яна ганні не раўня. Вось яна нешта прывязе ў хату зямля каля цагельні. Мо перападзе трохі. Так, шкадаваць не было чаго. Гэта Васіль ведаў, Але ўсё ж гора страты, як не дзіўна, не прападала. Дзяўчат было многа нават лепшай былі. Але чамусьці не знікала адзінота. І было прыкра глядзець на цёмныя знаёмыя стрэхі. Зусім не хацелася ісці ў сяло і не пайшоў бы, але помніў, там выглядае чакае яго маці дед Дзяніс прыслухоўваецца. Чуе яго крокі. І Васіль пацягнуўся к сялу. Стары глушак, затоены надзьмуты, маўчаў праз усю вячэру. Толькі скончыўшы есці, памаліўшыся на абразы, кінуў на ўяўхіма грозны позірк. Доўга яшчэ будзе е то. Што? спытаў Яўхім. Вадзеўкам, доўга гайсаць будзеш, спытаў стары глушак. Хіба ўжо і падысці не можна? Падысці. Блізко вельмі падыходзіш жарабец гуляшчы. Яўхім прамаўчаў на гэту абразу, каб не гнявіць старога, які больш за ўсё не цярпеў пярэчынняў, але глушака маўчанне сына ўзлавала, здаецца, не менш. Стары аж прасіпеў ад злосці. Гайсаеш пакуль не прынясе ў пялёнках байструка на пацеху бацьку і матцы. У яўхімо усярэдзіне раптам пахаладзела, дазнаўся пра хадуську не інакш, выказаў хто-небудзь ці сама, можа, расплакалася. Тоючы пільны позірк, чакаючы, што будзе далей, яўхім прамовіў стрымана. А вы не слухайце ўсяго. Мала хто чаго пляце. Праўду кажуць, абрэзаў яго стары глушак, я сам знаю. Яго грубы тон, як з парабкам гаворыць, запаліў яўхіма. Дык, можа, вы болей за мяне самога знаеце. Глушак дзіўна з сутаргай каўтнуў, як бы хацеў і не мог пракаўтнуць штосьці, што аж маршчыністы сухі кадык напружыўся і раптам ён грозна крыкнуў жаню я ўхім пачуў як у ім расце злая упартасць можете жаніць только не крычыце як на парабка зараз жа жаню ну можна і зараз а мне ўсё одно Ну, я і сам думаў уже. Маці, якая прабіраючы пасля вячэры посуд, сачыла за іх гаворкай, з трывогай сачыла адразу раптам узрадавана адгукнулася. О, пара. Дзякуй Богу, узяўся за розум. Было відаць, што я вельмі хочацца патушыць спрэчку. Пахваліўшы сына, яна тут жа лагодна падтрымала старога. На то і праўда. Дакуль слухаць бацьку гаворкі гэтай, што я ў хім тое, я ў хім другое. Думаць да перажываць за цябе на старасці. О, жэніся! Яна тут жа параіла. А, а матруну, хвелькаву залешнікаў. Прыдання скрыня поўная, карову даюць. Хвельчыха сама казала. Пастой, раскудахталася, спыніў яе стары глушак. Ён наставіў пранізлівыя тхарыныя вочы на Яўхіма. Значыць, надумаў, надумаў. Глушак быў ужо гатоў памірыцца сынам, але Яўхім, як бы стараючыся ухіліцца да часнага прымірэння папярэдзіў. Жанюся, а, э, толькі адно, што? Толькі кеп з тым, з кім хочу глушак насцярожыўся так можа выбраў уже выбраў спакойна адказаў яўхім ага у хаце стала вельмі ціха глушачыха каля прыпечка сцяпан за сталом глядзелі то на аднаго то на другога сказаў стары глушак Цяпер такія парадкі, што слухаць бацькоў не трэба. Лішне слухаць бацькоў. Каго выбраў? Бацькаў позірк чакаў, патрабаваў, разам з тым загадзя асуджаў, і я б хім, хоць у думках гатоў быў да гэтай размовы, нечакана адчуў, што баіцца. Ён, аднак, адагнаў боясь, як рабіў звычайна, цяжкі вузел рассек адразу. Ганну. Якую? Чарнушкаву. Глушак не паверыў. Чарнушкаву. Яе. Глушак глянуў на сына як на звар'яцелага. Рука сама сабой перахрысцілася на абразы. Ету? Глушак каўтнуў кадыком, хацеў знайсці слова, каб назваць яе як трэба, але не знайшоў быццам не было нават такіх слоў. А ў цябе усе капылы, запытаўся ён у сына. Не згубіў тато, не згубіў. І пад тым, як сказаў Яўхім, было відаць, што ён будзе цвёрда трымацца свайго. Доўга думаў, спытаў стары глушак. Доўга. Адну яе хачу. Адну яе. Глушак загарэўся і закіпеў. А, разарыць захацеў пусціць па свету з торбай. Тато хацеў супакоіць яго яўхім, але старога глушака гэта толькі ўзлавала. Па свету, з торбай дранай, дайце людзі з карыначку на старасці. Не кажыце, чаго не трэба, тато, адказаў яўхім. Маўчы, указ знайшоўся, рано указваць стаў шчаня. Глушак так зірнуў, што я ўхім мімаволі прамаўчаў, дажыў, выгадаваў, гадаваў, ждаў падмогі, выгадаваў, даждаўся. Я ўхім моўчкі слухаў. Злосць раптам на яўхіма змянілася ў глушака здзіўленнем і крыўдай. Абкруціла, узяла галадранка обкрутила як руки ноги звязала бейбусу такому нечаго сказаў яўхім я сам выбраў яна шчэй не зная не знае яна обкрутила прыбрала і не знае не знай яшчэ можа і не пойдзе за мяне адказаў яўхім не пойдзе а Даўно пэўне не спіць глядзіць, калі на чужое дабро ўсесціся. Толькі ж не дажджэцца яна гэтага. Ну аддзяліце, калі хочаце. Але адну яе хачу. <laughs> Эту круцёлку зноў прарвала глушака. Эту пакідуху! духу к себе у хату на свое добро блудницу эту. И она не блудница, тато, заступился за Ганну Яухим. Степан сказал горача и непохисно. Но «Ну что, тато, яна бедная, правда, але лепей за яе у сяле няма. Сгоджуся с Яухимом. Няма. Молчи ты, сморкач. Сморкач уз'еўся глушак у жоны сцяпана не ўтыкай нос куды не просяць ну тата ну вы ж ні за што на ганну нагаворваеце ні за што я ні за што чулі глушак павярнуўся кінуў позірк на старую ты чула ты гэта ці не ціхо той ціха ты халімонку супакойся паспрабавала супакоіць яго жонка А во людзі пачуюць ціхо няхай чуюць няхай усе знаюць якія дзеці ў глушаках халімона каго выгадаваў на сваім хлебе на радасць сабе ніхто нічога не адказаў і ад таго што ўсе ўжо маўчалі і спрачацца не было з кім стары таксама прыціх але спакой з якім сказаў ён на апошнія словы толькі лепш выдаваў цвёрдасць яго адказу яухіму аб'етай кеб мне і не думаў на эту дазволу майго бацькавага не будзе ніколі Маўклівая вайна ў глушаковай хаце, якая пачалася з таго вечара, калі Яўхім аб'явіў, што хоча жаніцца з Ганною, ішла без перамір'я некалькі тыдняў. Ні стары глушак, ні Яўхім, ніхто іншы не заводзілі больш спрэчак. Але маўклівасць, якая цяпер заўсёды была ў хаце, нядобрая маўклівасць і ўпартыя цвёртыя позіркі, якімі часам перакідваліся бацька і сыны, лепш за ўсё гаварылі аб непрымірымым размежаванні. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.